Brīti rādījām arī Latvija klausītāji, ir de, 9 un 8 minūtes, otrdienā 28. decembrī ar TV ētrā priesteris Pēteris Skudra un laiks katehēzē. Šodien sākam tā mazliet vēlāk, mazliet esam, kā saka, iekavējuši ar ziņām, bet tas tāpēc, ka mēs vienkārši visi te jauni, mācamies un mēģinām apgūt, kā tās ziņas nosūtīt un kā viņas palaist un tā tālāk, bet galvenais, ka mums ir brīvprātīgie, kas vada vai lasa ziņas. Paldies Ketijai, paldies arī uh, Mārtiņam, kas eh, šeit nodrošina gan rožakroņa lūkšanu, gan svētās mīsas translāciju, gan arī tad eh, ziņu eh, palaišanu, tā kā aicinu arī tevi, klausītāji, noteikti pievienoties mūsu brīvprātīgo pulkam, lai Ketijai un Mārtiņam un citiem būtu palīgi, kas ikdienā, jā, tad var dalīt šos pienākumus šeit Radio Marija ēterā un uh, tādā veidā arī nodrošināt kvalitatīvu un labu tā skanējumu. Uh, šodien uh, tad, uh, jā, laiks katehēzē vakar um, atskatījāmies uz pāvesta Franciska vēstījumu Ziemassvētkos, arī svētās ģimenes svētkos, kurus svinējām svēdi, svētdien, tad uh, mēs varējām ieklausīties, kas ir tās lietas, kam aicina pāvests pievērst uzmanību. Tad uh, svētdien uh, uzrunā uh, kunga eņģelis pirms uh, šīs lūkšanas pāvests uh, sacīja, ka viņš ir uzrakstījis vēstuli ģimenēm, uh, laulātajiem pāriem. Tad uh, šī vēstule tieši svētdien arī tika publicēta, tad uh, arī solīju, ka mēs varam uh, Eh, varēsim iepazīties ar šīs vēstules saturu šeit rādījumā arī ētrā. Eh, šo vēstuli jūs varat atrast eh, Vatikāna mājaslapā vatican.va vai arī tad meklējiet Vatikāna radio mājaslapu un tur latviešu redakcijā jūs noteikti atradīsiet tādu kā kopsavilkumu šai vēstulē. Paldies redakcijas darbam, kas nodrošina mums vienmēr uh, arī latviski eh, pieejamu eh, vismaz kopsvilkumu, ja ne visu tekstu eh, latviešu valodā. Un jā, tad es šodien arī nebūšu viens pats, kopā ar mums šeit ēterā ir priesteris Hosē. Labrīt! Labrīt, Pētri! Priecīgus Ziemassvētkus! Priecīgus Ziemassvētkus! Tev visiem Radio Marijas, nu, Mm. brīvprātīgiem, darbiniekiem un klausītājiem. Mēs droši varam to teikt vēl astoņas dienas, kopš Ziemassvētkiem astoņas dienas, jo tas ir tas e, laiks, cik ilgi mēs svinam Kristus dzimšanas svētkus. Tad, e, jā, ja tev klausītāji ir kādi jautājumi, komentāri, tevi kaut kas uzrunā e, no tā, ko mēs šeit pārunāsim, tad droši zvani uz numuru 67 969 131 vai arī raksti īziņas uz numuru 266 77 272. Šodien runāsim par ģimenēm. Pāvests eh, Francisks uzrunā gan laulātos pārus, gan ehm, bērnus, gan jauniešus, eh, vecos cilvēkus, eh, draudzes, to, kā mēs visi varam viens otru atbalstīt savā aicinājumā, tad uh, Ceru, ļoti ceru uz tavu aktīvu līdzdalību klausītāju šajā raidījumā. Un, ja tev ir iespēja, laiks atļauj, tad droši vari sameklēt internetā vēstuli laulātajiem pāriem, ko uzrakstīs pāvis Francisks un publicējis svētdien 26. decembrī, lai varētu tad arī pats pārlasīt, kas tur labs mums visiem rakstīts. Priestara katehēze – Meklē atbildes uz ticībai svarīgiem jautājumiem katru darba dienu 9 no rīta. Jā, tad uh, pāvesta Franciska vēstule uh, ģimenēm. Kāpēc viņš raksta šo vēstuli un ko viņš ar to vēlās mums pateikt? E, paldies par šo jautājumu. E, domājot par, tieši par to, e, e, teiksim, kāpēc e, pāvēs Francisks rakstīja šo, šo vēstuli. Pirmkārt, ienāca prātā, ka pavests ir labs skolotājs. Un, un kad mēs, kā mēs to zinām, jo mēs bijām visi skolā, uh, lai, lai mācītos eh, kaut ko eh, vajadzīgā atkārtošana. Un, un arī pavēst eh, zinā, ka, nu, kā mēs esam, kāds ir cilvēks un kā cilvēks rīkojas un pievērš uzmanību konkrētām realitātēm. Un līdz ar to ir vajadzīgs atgādināt un atkārtot mācību. Līdz ar to tādā e, eh, pāvestā pedagoģijā un kas ir vienmēr ir, ir, ir, ir bijusi baznīcas e, eh, pedagoģijā, nozīmē e, eh, atkārtot vienmēr to pašu baznīcas mācību. Un tas, manuprāt, ir, ir ļoti svarīgs atgādināt mums visiem <laughs> baznīcas locekļiem, jo mēs, ah, mēs varētu domāt, ah, nu, tas ir nu, kaut kas, nu, jauns un tā, un nu, mēs, nu, es esmu, ko pavēst rakstīs un teicu, pavēst vienmēr, runājot par visām tādām svarīgām lietām, atkārtos tu baznīcas vienmēr mācību. Nu? Varbūt izmantojot, ņemot eh, vērā nu, konkrētu valodu, jo, jo Pāvis Francisks ir, ir, ir argentīnietis. Līdz ar to uh, e, <laughs> ja viņi, viņam ir, nu, un, nu, nu pusi argentīnietis, pusi, nu, teiksim, itālijas un tā. Un līdz ar to ir, ir tādā, e, nu, visija un, un tā kultūra, un tādēļ izmanto e, teikumus, un kad tu saki, uh, nu, wow, nekad neesmu dzirdējis to tādā veidā. Mm. Bet, e, jā, pirmkārt, manuprāt, e, Pāvils mums e, rakstīja to, lai mēs neaizmirsīsim postsinodalu eh, dokumentu Amoris Leticija. Mīlestības līksmē, tad jā. Eh, šogad arī mēs svinam, ja nemaldos līdz martam, laikam mēs eh, svinam, ne, līdz vasarai, līdz jā. pasaules ģimeņu tikšanās, kas būs Itālijā, mēs svinam ģimeņu gadu, Amoris Leticija ģimeņu gadu, mm -hmm. un tad pāvis saka, ka šajā Amoris Leticija gadā uh, Eh, es eh, vēlos izrādīt eh, vai izpaust savu nu, tādu patiesu tuvību visiem laulātajiem un ģimenes vienmēr ir bijušas manās domās un manās lūkšanās. Un tad es arī vēlos būt kā tāds līdzgaitnieks un pavadīt ar pazemību, atvērtību katru laulāto pāri, katru ģimeni, uh, īpaši arī tad cauri šīm visām mhm. situācijām, mm -hmm. ko ģimenes piedzīvo, piedzīvo pandēmijā. Interesanti, ka viņš runājot par ģimeni izmanto nu, Ābrahama tēlu. Varbūt tu varētu mums pastāstīt, kā pāvests izmanto Ābrahamu, lai salīdzinātu to ar ģimenes aicinājumu. E, pirmkārt, e, tāpēc, ka Abrahams ir tas e, cilvēks, kas ar kuru Dievs kontaktējas. Un, un, un, un aicināja atstāt savu zemi, un mēs varētu teikt savu, nu, tā, savu ģimeni, nu, jo zeme ir vieta, kur mēs dzīvojam ar, ar ģimeni, teiksim, nu, ar, nu. Teiksim, tēva mājas atstāt, jā. Jā, jā. Un, un, un tādēļ, e, lai, lai iet uz, uz konkrētu vietu, bet... E, Abrahams e, eh, saņēma Dieva aicinājumu. Un, un, un, un tādēļ no vienas puses e, eh, Pāvēs grib mūs, aici, mūs atgādināt, un ka arī e, eh, laulība ir kaut kas aicinājums. Ir no no teoloģiskā punktā ir kādi, kas saka, ka tas ir vispārīgas aicinājums – e, njemu otvera ka Jēzus, kas radīja pirmos cilvēkus, viņš pats nu, viņus laulāja. Un līdz ar to, ah, nu, tās laulības ir tas vispārīgais aicinājums. E, bet arī, vai nu, tas defaults, nu, teiksim. Bet e, jāņem vērā arī, ka ne visi cilvēki, e, teiksim, mm, var mm, mm laulaties. Nu, arī no e, eh, psiholoģiskas skatpunkta. Nu, jo e, es varu mīlēt eh, cilvēkus, es varu mīlēt sevi un, un visus un tā, bet e, dzīvot ar, ar kādu e, cilvēku nu, kopā nevienmēr ir, ir, ir iespējams, nu, ņemot vērā, kas ir nu, mūsu personiskais raksturs un tā. Un, un, un tādēļ, jā, tas ir pirmā, mēs, mēs varētu teikt, pirmais princips. Nu? E, laulībās vai ģimenes dzīvē ir aicinājums. Nu? Un, un aicinājums veidot pirmkārt attiecībās ar Dievu. Eh, un, un, un pēc tam attiecībās ar e, līdz cilvēkiem, nu, vai tie, tiem cilvēkiem, kas, kas ir nu, blakus mums. Tādēļ no vienas puses ir tādā e, pamāt dimensija, kur ir, ir tie cilvēki, kas ir aicināti uz, uz laulībām, no otras puses, no turienes ir e, un būs jaunas saites viņu starpā un ar citiem cilvēkiem. Tas, tas ir, jo Abrahams ir e, Izraēļa tautā, teiksim, tēvs. Un, un, un, un, un, un viņam tiek solīta ģimene. Nu? Un, un, un ģimene nu, bez, bez robežām. Nu? Un tādēļ, bet tas balstās vienmēr uz e, Dieva aicinājumu. Un, e, un, un, un kādi būs tie cilvēki, kas pieder Dieva tautai, nav, nav teiksim, apstiprināts, jo no vienas puses ir, būs Dieva aicinājums, no otras puses ir cilvēku atbilde. Un tā šeit ir tāda otra dimensija, nu, tas ir pirmais aicinājums, un tas aicinājums, kad mēs atbildējām pozitīvi, e, mēs varētu teikt, e, dara vai, nu, provocē jaunas attiecības, nu, laulātu starpā un ar sabiedrību. Un arī Pāvis šeit saka, tas ir arī aicinājums atstāt aiz sevis tam, ko es esmu pieredis un uzsākt kaut ko jaunu, kas paredz arī nenoteiktību, nedrošību, nezināmo un mm -hmm. vispārējo, ko arī Abrahams piedzīvoja. Tas ir, tas ir arī interesanti par to, varbūt mēs, e, mēs, tur, mēs varētu runāt, kad mēs e, kaut ko teiksim par, par, e, par jauniešiem. Un kāda ir, teiksim, ne tikai, nu, e, kad ir tie apstākļi un, un, un viņu lemumu pieņemšanā, nu, runājot par ģimeni, par laulībām un tā tālāk. Nu, bet, bet jā, tas ir arī e, viens. E, jā, tad šajā vēstulē pāvis uzrunā dažādas ļaužu grupas. Pirmkārt, viņš vēršās pie vecākiem, kuriem ir bērni. Kas viņam ir sakāms vecākiem ar bērniem? Pirmkārt, pavest eh, atgādina, ka eh, bērnu audzināšana ir vecāku ne tikai pienākums, bet arī tiesības. Ka pirmie, kas izglītos uz bērnus, jā. ir vecāki, nevis jā, skola tā. vai kāds cits. Jā. Un, un, un tādēļ e, mūsu e, aktuālā situācijā vai nu, sabiedrībā ir vajadzīga milzīgā, eh, mēs varētu teikt, nu, saskaņa starp vecākiem un audzinātājiem, ņemot vērā, e, cik, cik ilgi un, un e bērni ir skolās. Un, un, un, un, un, un tādēļ e, nedrīkst nu, sūtīt bērnus uz, nā, uz labu skolu, un, un, un, un nerūpēties par to, ko, ko bērni māca skolā, vai arī, e, ja e, kaut kādā veidā pasniedzēji, skolotāji respektē arī e, e vecāku vērtībās. Mm. Jo mēs varam e, aucināt vai e, jā, bērnus arī skolās e, ar, ar, ar, konkrētām, ar konkrētiem principiem, vizijām un, un pamatiem. Un, un līdz ar to e, skolotāji arī nevar aizmirst, ka viņi jāstrādā kopā ar vecākiem. Nav bērnu e, teiksim, īpašnieki <laughs> kaut kādā veidā. Nu, vismaz, kamēr viņi ir šeit skolā, es esmu vadītājs, es esmu priekšnieks, es esmu īpašnieks un tā Nē, nē, nē, nē. Ir, ir vajadzīgs būt atvērtam. Un, un no, tas ir no vienas puses, no otras puses, vecāki jārūpējas par, par bērniem. Tas nozīmē runāt ar skolotājiem, e, piedalīties visās tādās skolas sapulcēs un tā. Nu, jo, jo reizēm nu, vecāki varētu būt tik aizņemti, ka varbūt gribētu, bet neatrada laiku, lai rūpēties par tādām lietām. Bet un... Eh, pavasarī pievērš uzmanību tam, ka bērni vēro vecākus un mācās no viņiem eh, no šīs ikdienas izturēšanās, no tādām ikdienas izvēlēm, ko viņi veic. E, jā, jo tas ir e, pirmā skolā, cik e, cilvēki e, tu, es, un, e, kad mēs, e, mēs apmeklējām citus radiniekus, varbūt viņi saka, va, tu esi, mm, tu runā tāpat kā mm, tava mamma, vai, mm. vai tu esi, tev ir tādā, tā, tie žesti un tas raksturs, kas ir, ir, ir, ir tava raksturs un tā, un saka, nu, es, <laughs> es, ne, es negribēju viņu E, imitēt, kopēt, bet... bet, bet Te gan, nu mēs esam. Jā, un, un, un mums ir ģestika, saki, nu, tu, tu arī reizēm tādā intonācijā, ko mēs, ar kuru mēs runājam, e, jā, mēs ir vai teva, e, vai, vai, vai mammas, arī, e, teiksim, intonācijā un tā tālāk. Bet e, tas ir ne tikai runājot par, par, par raksturu, e, par, par atbildību, par, nu, mēs varētu teikt par cilvēciskiem tikumiem, nu, kā, kā mēs, mēs jārējām un tā tālāk, jo, bet arī, e, jā, mēs, mēs, mēs redzējām e, vecāku e, sastarpējās attiecībās. Un, un, un, un, un mēs, bērni, bērni ir stingri, ļoti stingri tiesneši un tiesā e, eh, tiesa, tiesa visu, tiesā vecākus, e, eh, tiesā situācijās, un bez, reizēm bez pamatiem, nu, jo nav, nav daudz zināšanas, bet ja viņi redz, ka vecāku starpā ir strīdi un tā, viņš pieņem, bet, bet ļoti ātri pozīciju. Un tēvs ir slikts, mamma ir laba, vai pretējā mm. mamma ir sliktā un tētiņš ir, ir labs. Vajavi divi slikti. Mm. Vajavi divi, <laughs> irlavi. Un, un, un, un tādēļ e, vecāki jārūpējas pirmkārt viens par otru, jo ir vecāki, kas laulājas. Bērni būs pēc tam. Mm. E, eh, vīrs jārūpējas par sievu, sieva jārūpējas par vīru. Un abi divi pēc tam kopā jārūpējas par bērniem. Ja pasaka, te viena tā lieta, ko bērniem ir jārāda ar to savu piemēru, ir tas, ka šī savstarpējā mīlestība uz mūžu ir iespējama, un tad caur to tad bērni arī mācās to, ka viņi ir mīlēti, ka viņi ir eh, dieva bērni. Viņš arī saka, būt par eh, vecāku nozīmē saņemt aicinājumu, nodot šo vēstījumu, ka eh, viņi ir dieva bērni, kurš viņus mīl vienmēr un mīlēs vienmēr. Tas nav viegls uzdevums, un pāvests arī norāda uz to, ko viņš jau ir sacījis tajā dokumentā Kristus ir dzīvs, ka bērni audzina savus vecākus un savus skolotājus. E, Jā, arī, jo reizēm e, bērni e, atbildēs, nu, neticami. Nesen runājot ar vienu nu, vienu karavīru. Nu, no tiem, kas ir, no, tagad ir šeit, Nā, ir, no jā, jā, no, no Spanijas un tā. Un, un, un runājot tieši par, par, par bērniem un par, un par ticību, e, eh, viņš man stāstīja, ka, kad bija tas ugunsgrēks tur Parīse, tā e, eh, Notre Dame, e, eh, tevs mēģināja, nu, stāstītu eh, un, un, un paskaidrot eh, meitai, un, un ka, nu, tur bija eh, miesīgā vēsturēs mantojums. Jā. jā, tā, un kas tur tika, tika decināts un tā, un, un ka bija baznīca, un, un, un, un meitene teica, Be, oh, ah, un viņi nu, saglabāja nu, kādus, kādus priekšmetus un, un, un, un, un glēsnās un tā. Un meitene jautāja, bet tur ir arī tabernakuls. Mm. Un, bet viņi e, saklaba Jēzu. Un, un, un, un, un tas tēvs man teica, es nebiju domājis par to, mm. par tur, kabazintza irare tabernakuls, unturir Jesus Kristus, Euharistia, un neienāca prātā. Bet meitai bija pirmais jautājums. Mm. Un, un, un, un viņš man teica, kas ir ticīgāks, es <laughs> vai meitā? Jā, tajā Kristus er ir dzīves pāvis runā, ka arī tie skolotāji e vienmēr, kas iet pie bērniem, viņiem ir jādomā ne tikai par to, ko es iemācīšu bērniem, bet ko es iemācīšos no viņiem, tas vienmēr ir divvirziena, mm -hmm. uh, divvirziena process, un mēs uh, nedrīkstam tā tikai uz augšu, nu, no augšas noraudzīties, ka viņi ir tie, kas mācās, un mēs te tagad esam tie gudrie. Um, jā, tad uh, vēl pavas runā šeit par... Uh, uzreiz pēc tam, ka viņš saka, ka pirmā lieta, kas ir vecākiem jāatcerās, ka viņi ir pirmie izglītotāji un atbildīgi par bērnu izglītošanos, un tā pirmā lieta, kas bērniem ir jāmācās no visa, ir tas, ka viņi ir mīlēti, ka mīlestība ir iespējama, tad uh, interesanti, ka otrā lieta ir tas, ka viņš runā par baznīcas misiju un uh, laju tieši ģimeņu iesaistīšanos baznīcas misijā, kāda tad ir baznīcas misija un kāda ir eh, ģimeņu loma tajā. I tas ir, tas ir ļoti interesants, ļoti aktuāls. Jo e, tagadējais, e, tagadējā sīnode ir laju sīnode. E, ne, mēs varē, nu, protams, ir visā, nu, baznīcas sīnode, bet, bet, bet ir, ir laji, kas ir jā, teiksim, <laughs> atmoda. Mm -hmm. Un, un, un, tieši nu, visi ģimenes locekļi vispār, nu, vecāki ir laji. Cilvēki, kas dzīvo pasaulē. Un, un, un viņi tur ir arī e, baznīcas locekļi, kas dzīvo pasaulē. Rūpējas par, e, par, bērnu, par bērniem, nu, nu par, par bērnu audzināšanu un tā, un, un, un arī par visām tādām materiālām lietām, kas garantē bērnu teiksim, attīstību. Bet ne tikai bērnu attīstību, jo tie vecāki ne tikai strādā nu, mm, bērniem, vai nu, arī nu, lai dabūtu kaut kādus līdzekļus, bet arī strādā, lai atbalstītu un attīstītu arī sabiedrību. Un, un, un, un, un tādēļ tur ir, tu, tu, tu, ko ir, tu, ko lāji dara. Un, un, un šeit ir interesants e, tas tādas saites, kas ir starp vecāku misiju un baznīcas misiju. Kāda ir baznīcas misija? Baznīcas misija ir mm, palīdzēt cilvēkus atrast – vai mēs varētu teikt saņemt Dieva pestīšanu. Jo tas ir, e, ko mēs gribam, lai visi cilvēki būtu pirmkārt laimīgi šeit virzemes, lai būtu pēc tam laimīgi debesīs. Ir tāda e, nepārtraukta, teiksim, e, situācija, nu, šeit virzemes, priecīgi un laimīgi, ar grūtībām, jā. E, un pēc tam, lai turpinātu to prieku un to laimi arī debesīs. Un vecāki rūpējas par to pašu. Mm. <laughs> lai bērni būtu šeit priecīgi, laimīgi, un ja viņi ir labi vecāki, jārūpējas arī, lai būtu laimīgi un priecīgi pēc tam uz mūžiem. Ja Pāvils arī norāda to, ka lai ir tie, kas ienes baznīcu savās darba vietās, skolās, ģimenēs, un viņš saka, tad ja, laulātajiem pāriem vajadzētu būt tiem, kas uzņemās vadošās pozīcijas savā draudzes un diecēzes kopienās ar dažādām nu, iniciatīvām un savu radošumu, kalpojot šai baznīcas misijai sludināt evaņģēliju. Eh, kur, protams, arī tad ir eh, tāds aicinājums draudžu ganiem eh, iet kopā ar ģimenēm sniegt nepieciešamo atbalstu un tad kopā ar ģimenēm tad kalpot pārējai sabiedrībai. Manuprāt, tāds nu, svarīgs atgādinājums, ko arī pavests ir vairāk kārt uzsvēris evaņģēlija priekā un, un citviet to, ka uh, Un eh, pirms viņa to arī runāja Benedikts un, un Jānis Pāvils II, kurš runāja par to, ka tieši lai ir eh, pirmajās rindās un kuri sludina to evaņģēliju. Jā, jā tas, ir, tas ir interesants, jo reizēm ir, ir cilvēki, kas domā, ka tie, kas ir pirmās rindas, ir priesteri. Mm. Ja pagā, eh, priesteri primā, primājas rindas eh, draudzēs, mēs varam, nu, vai baznīcā, Jā. bet pagā, <laughs> e, pasaule ir, ir, ir plašākā un, un lielākā par, par, par draudzi, teiksim, nu, kā, nu, e, materiālā vietā. Līdz ar to, e, jā, kas ir klātesoši tajā darba vietā, tajā uzņēmu, tajā firmā, ir, ir, ir lāji. Līdz ar to, ir, ir, ir, ir vieglāk sludināt evaņģēliju visās tādās darbvietas, kā mēģināt e, sapulcināt visus. Tagad nu, šeit baznīca, kur jā, jā, ir arī tā. nenāks uz baznīcu klausīties. Jā. Un, un, un tagad tā situācija, tagad, kad ir tādā e, pandēmija, saki, ah, tas ir grūti un tā, cilvēki nenāc uz baznīcu, nu jā, bet ejiet jūs. Nu, pie Tāpēc viņiem. Tāpēc arī pēc mīsas saka, Dieva žēlistība, lai jūs pavada, jūs jā, jā. esat saņēmuši, lai tā pavada tālāk, kur jūs dodaties. Jā, tā kā, tā kā tas ir ļoti svarīgs aicinājums, es domāju, šeit tas ir liels izaicinājums eh, Latvijas draudzēm. Eh, pirmkārt jau, protams, pašiem draudžu ganiem eh, sniegt šo nepieciešamo atbalstu un iesaistīšanu, ģimeņu iesaistīšanu draudzes pastorālajā darbā un tad arī ka šī draudzes eh, tiksim, tie aktīvisti, eh, kas eh, veids pastorālo darbu, ka tad tiek veikta, ka mēs apzināmies, ka mēs esam līdzdalīgi baznīcas misijā, arī tas, ko tu minēji par šo sinodālo ceļu, tad arī viens no tiem atslēgas vārtiem ir tieši misija un cik līdzdalīgi mēs tajā esam vai neesam. Šeit arī Pāvis runā par par eh, lūkšanu, kas ir ārkārtīgi nepieciešama eh, ģimenei. Pāvests eh, ģimeni salīdzina ar tādu mazu laiviņu, kas um, kuģo cauri dzīves vētrām. Viņš uh, saka, tad līdzīgi kā apustuļi aiciniet Jēzu savā laivā, un uh, viņš tad arī tās visas vētras uh, nomierinās. Uh, tāpat arī viņš aicina, um, viņš aicina tad... Uh, ģimenes izlīgt, vienmēr uh, viņam ir trīs vārdi, kurus viņš vienmēr uzsver ģimenēm, varbūt var mums atgādināt par šiem trim vārdiem, kuri tie ir. E, pirmais ir vienmēr lūdzu, nu, prasīt atļauju, lai darītu vai nu, kaut ko, vai prasītu kaut ko. E, otrais ir e, paldies, paldies. Un trešā vienmēr ir tādā, kas e, atjauno to sastarpējo, e, teiksim, sastarpējās attiecībās un tā, un ir, ir piedodiet, nu, lūgt piedošanu, atļauju, lai, nu, lai pieņemtu kaut kādu iniciatīvu, lai tā, un, un, un, jā, un arī, un arī, e, nu, tagad es, es, es aizmirsu, kas jā, trešais, nu, e, Tātad arī... Ā, paldies, pie, paldies, paldies. Piedod, lūdzu, paldies un uh, lūdzu, paldies, piedod. Jā. jā šie trīs vārdi. Lūdzu, <laughs> paldies, piedod. Jā. Tad, tad aicinājums arī tas, ko svētdien pavas sacīja, ka lai cilvēki neiet gulēt neizlīguši, uh, un uh, ir vienmēr nepieciešams, uh, nepieciešama šī piedošana. Uh, viņš arī saka, pandēmija ir... Uh, pirmkārt jau radījusi daudz grūtākus apstākļus. No vienas puses viņš saka, ir pozitīvi tas, ka ģimenes ir spiestas būt vairāk kopā, mhm. pavadīt vairāk laika kopā, bet tāpat laikā tas var būt izaicinājums, ka tu strādā, guli, ēd, atpūties um, uh, vienā un tajā pašā telpā ar vieniem tiem pašiem cilvēkiem visu laiku un uh, daudz vieta tad arī šī, uh, šī pandēmija un šī kopā būšana ir arī izcēlusi gaismā varbūt ilgu laiku eksistējušas eh, problēmas un izaicinājumus, eh, kas viņš saka, bet tad eh, turpiniet tajā visā ieaicināt Jēzu, turpiniet meklēt palīdzību un tad arī, lai šī savstarpējā piedošana ir tas, kas palīdz pārvarēt visas grūtības. Vēstules beigās pāvests uzrunā jauniešus un vecvecākus, kas viņam ir sakām šīm ļaužu grupām. E mēs varētu teikt, ka šeit e, pirmais vārds ir drosme. E, jo ņemot vērā, ka no vienas puses no materiālā skatpunktā situācija ir diezgan nu, nestabilā. Nu, ir tā, šodien ir, mēs varam darīt to, <coughs> es atvainojos, <coughs> bet rīt jau ne. Uh, un vai man mums bija tas, tas, tas, tas nu, e, ceļojums e, programmēts un, un mēs nevaram braukt, vai nu, ir, ir dažādas situācijas. Un, un, un tādēļ, jā, tā drosme. Un, un, un pēc tam e, viņš arī runā par, par, arī par, e, ka viņa jaunieši ir jābūt radošiem. Tas ir saistīto ar, ar mīlestību. Un ir, ir viena lieta, ka reizēm radošiem risinot tās grūtības, jā, kas ir jā, jā, tiem, jā. kas ir sadarinājušies un, vai grib veidot ģimeni. Jā, jā, jā jo, bet tas ir e, viena no mīlestībās e, e, augļi, teiksim. Jo mīlestība vienmēr ir radoša. Vienmēr. E, tieši e, viņ, cilvēku starpā. Un, un tādas iniciatīvas, kā, e, nu, jaunu laulātāji un, nu, nu, un, nu, un, vai arī jaunieši, kas ir, kas gatavo uz laulībām, var dzīvot viņu starpā, mm, var palīdzēt vai arī savojāt otru vai apgrūtināt otru e, dzīvi atbildē e, un, un tā tālāk. Tādēļ būs, būs radošiem šajā skatījumās, šajā gadījumā nozīmē ne tikai e, paļauties uz Dievu, bet arī izmantot prātu, mm. prātu, kas mums ir šeit. Un jo e, teikt e, Dievam, e, vai nu, nāc pie manis un, un brauksim vai iesim kopā, e, nenozīmē, ka viss būs risināts uzmanību. Nozīmē pirmkārt, ka mēs nebūsim vieni – Un tas, manuprāt, ir, ir svarīgāks nekā domāt, kā mēs ar Dievu risināsim visu. Ir pagā. Ir situācijas, ka netiek risinātas. Un, ko mēs nevaram kontrolēt, mainīt, manipulēt, tas nav atkarīgs nu, reizēm no, no, no sevis, bet, bet a, nebūs problēmas, ar Dievu nebūs problēmas. Ir pagā, pagā tas nenotika ne Jēzus dzīvē, nenotiks tagad. Bet pamat realitāte ir, ka mēs neesam vieni. Un mēs esam tieši ar Dievu, kas var nerisināt visas tās situācijas, lai viss būs kārtībā, bet var atpestīt to nepareizu, grūtu e, un labu situāciju, man vienalga. E, ja mēs atvērsim Dievam to situāciju. Ja Tas te... ir kaut kas interesants. Jo reizēm es atradu jauniešus, ka nezinu, eh, runājot, ah, bet eh, par raulībām. Nu, ah, un kas būs? Un, un diezgan izplatīts tas teikums. Es nezinu, e, par, par ko mēs runājam. Par kaut ko, kas atkarīgs no tevis. Tu būsi uzticīgs nu, viņai vai viņai tu būsi uzticīgā viņam, nu es nesinu, jo pagā. <laughs> nu, tas ir atkarīgs nu, no, no tevis. <laughs> nu, un, un, bet ne kā nākotnē vai kaut kādā e, nesināmā atbildē, ko, tā, tā, e, kā aktuālā. Es gribu būt uzticīgs tagad tev. Un rīt man jāatkārto to pašu teikumu. Pirmkārt mm. sev un pēc tam arī otram. Un, un tādēļ ir jābūt drosmīgi, lai, <laughs> lai atkārtotu vienmēr tos pašus vārdus. Un arī, teiksim, iet drusku tālāk un, un, un, un atkārtot gan Dievam, gan otrai, ka es tevi mīlu bez ierobežojumiem. Un es arī mīlu tevi ne kā perfekts cilvēks, bez nekādās vāģībās vai ierobežojumiem vai tā, tā, nu, nē, es tevi mīlu, kā tu esi. Jā, te arī diezgan drosmīgi pāvis saka, ka jaunajiem cilvēkiem, kuri grasās dibināt ģimeni, nevajag um, kavēties, uh, uzticēties uh, ģimenēm, draugiem un arī draudzēm, kas var eh, palīdzēt sagatavoties laulībai un tad arī pavadīt šajos pirmajos soļos. Eh, par to arī pāvests eh, runāja mīlestības līksmē, Moris Leticie, ka draudzē ir jābūt tādai vidē, kas jauniešiem palīdz sagatavoties laulībām un tad arī pavadīt jaunlaulātos viņu pirmajos soļos un īstenībā viņš iziet cauri visam, kā draudzē ir jāatbalsta cilvēki līdz pat eh, tiem, kas jau ir kļuvuši par atraitņiem. Eh, es domāju, ka tas ir eh, arī tāds nu, aicinājums tad draudzēm tiešām arī nodrošināt šo atbalstu gan tiem, kas grasās laulāties, gan tiem, kas jau ir laulāti, lai tiešām ir pāri, nu, mums ir, protams, te ģimeņu kustības, ir uh, Eh, laulāto rekolekcijas eh, šie sadarināšanās kursi, bet eh, lai arī tad pēc tiem sadarināšanās kursiem turpinās kaut kāda formācija un atbalsts ģimenēm, tad kas ir tas, ko Pāvils saka vecvecākiem? Ir vecvecāki ne tikai ir veci cilvēki. Jo. Tas ir, viņi ir cilvēki, kas ir mm, dzīvojuši, uh, e, sabu utzibi, ubine mir milzīgā pieredze. Ir, ir, mēs varētu teikt, sabiedrībās e, eh, atmiņā. Un, un, un tādēļ e, no vienas puses ir jā, teiksim, nu, godinā un, un, un, un, un, un vērtēt Un, un, uh, jo viņi ir, ir bagāti, bagāti cilvēki. Un, un, un līdz ar to e, ir, ir tie, kas e, atvieglo arī tādā, pavēs arī runājot pirmkārt par to, par tikšanas kultūru. Mēs tiekāmies e, ģimene, savā ģimene, bet arī visplašākā nozīmē. Mm. Reizēm Nu, ģimene ir e, vecāki un bērni. Nu, Pār. Tā nav. <laughs> Jā, pavasts atgādina, ka tā nav. Jā, tieši tā. Saki, vai pagā, pagā. Bet e, ģimene ir, ir arī, e, jā, bet vecāki un, un pēc tam, nu, jā, mēs varam, nu, paplašināt tu, tu, tu visu. Jā, un brālēni un māsītis. Un, un, un, un, un tādēļ tas mums e, rada, e, kas ir jābūt, e, jābūt kopā ar citiem. Un, uh, ir, un tie, kas mūs vieno ar citiem radiniekiem, ir tiešām tie, tie nu, vec, vecāki vai nu, vec, vecāki. Un nu, tādēļ saki, jo, jo wow, um, es skatos uz augšu un es redzēju kaut kādā veidā to, ko e, ne tikai vecāki stāsta par, par vecākiem, bet arī to, ko vec, vecāki stāsta un, un cik, cik cilvēki var teikt, ka viņi ir tagad baznīcās e, praktisējoši, teiksim, e, locekļi pateicoties vec vecākiem. Ja lielākā daļa droši vien. <laughs> nu jā, jo, jo tur tagi E, jā, es atceros, nu, ar, ar, ar savu, nu, vecmāmiņu vienu, nu, vecmāmiņam, e, mēs gājām uz vasnīcu, lai, ja, lai iedegtu tur, nu, svecīties un tā. Un, un, un tas bija, e, jā, sākumā bija viņa, un, un pēc tam man sūtīja, nu, lai es pats, nu, to, to, to sveci, nu, iedegt un tā, un, un atstātu tur, tur, tur, tur, to dāvanu un tā, nu, un to siedojumu. Un tas ir, e, tas ir milzīga skolā. Jā, Jā tā kā vecvecāki var būt e, arī ļoti vērtīgs atbalsts e, mums ar savu dzīves ziņu, dzīves pieredzi. Šo vēstuli pavas tad noslēdz ar atgādinājumu to, ka mēs visi esam aicināti kluži kā pirmkristieši pastāvēt sadraudzībā, lūkšanā un maizes laušanā, tad, tad Euharistijā, kur mēs varam smelt spēku un spēku Īpaši aicinājums ir tad lūgt eh, visvētākās jaunās Marijas un svētā Jāzepa aizbildniecību mūsu ģimenēm. Tad um, mums arī ir drīz jānoslēdz šī katehēze. Paldies Lilijai, kas uh, raksta, uh, paldies par uh, šo atgādinājumu uh, mīlēt un augt mīlestībā ģimenēs. Uh, savukārt uh, kāda, kāds cits vai kāda cita klausītāja uh, anonīma vai anonīms mums raksta par šīs dienas svētkiem. Šodien ir eh, nevainīgo eh, mocekļu eh, bērniņu piemiņas diena, un tad šī izziņa mums jautā, kā šie nevainīgie bērniņi varēja atdot dzīvību par Kristu, ja viņi tika vienkārši nogalināti šīs te Heroda, nu, tādas varas kāras rezultātā. E, eh, jā, tas ir, eh, ir grūti saprotams, bet eh, Herodā atbildē bija, viņš meklēja nogalināt un iznīcināt Dievu, Jēzu. Un tas, tas ne tikai bija e, e, Heroda teiksim, attieksmi, Bet pasaules vēsturē mūs māca, ka, ka viens cilvēks vai kā cilvēki vai kā sabiedrība grib iznīcināt Dievu, uzbrukt vienmēr un nogalināt cilvēkus. Mm. Jebkurā gadījumā, nu, mums ir nu, tāda nu, pieredze arī šeit mūsu zemē. Un, un, un visi tie cilvēki liecina tieši tā par Dievu. Viņi tika nogalināti, ne, nevarējams, teiksim, nogalināt Dievu. Un, un, un ko es varu, e, vai kādā veidā es varu mm, ievainot nu, Dievu, ka, ja, no, ja es nogalināšu, bezvainīgos. Mm. E, tas ir jau vainīgos kaut eh. eh, kādā veidā, nu, jā, viņš to pelnīja un, un, un atradā to, ko viņš meklēja, nu, bet bezvainīgos e, eh, nevar būt. Jā, un arī viņi tomēr mirst Jēzus dēļ, jo mm. Hērods gribēja tikt vaļā no Jēzus, un tāpēc jā, jā. viņi arī ir šie mocekļi, kas mirst Jēzus dēļ. Tā kā paldies, paldies mūsu klausītājiem, kas ir gatavi iesaistīties ar īziņām, kas sekojat līdzi, paldies Lilija, paldies arī otram klausītājam, ļoti, ļoti novērtēju visus tos, kur iesaistaties eh, rādījumā arī ēterā eh, ar eh, saviem uh, īziņām, ar saviem telefonu zvaniem, ar saviem ēpastiem. Jūs tad arī palīdzat eh, Radio Marija eh, nodrošināt to misiju, kādai tad Radio Marija ir aicināta būt, būt par kopienu, būt par satikšanās vietu. Eh, paldies arī tev, Hosē, ka tev bija laiks būt kopā ar mums un dalīties tad ar no nu, tādu kopsavilkumu šai vēstulē, kur pāvis ir uzrakstījis ģimenēm nu paldies, paldies Tev par, par ielūgumu, par aicinājumu, un bet ir vēl viens, vēl viens, e, mēs varētu teikt, e, punkts, kas ir arī, varbūt nav minēts, e, pavestā vestulē, bet ir, ir tur, kas ir atkal lasīt un meditēt pavestā, nu, ne vestulī, mm. bet amoris leticija. Mm -hmm. Jo E, reizēm mēs varam aizmirst to, ko mēs esam lasījuši, varbūt arī mēs nelasījām. <laughs> Vēl, jā. jā. Pieci gadi pagājuši jau kopš. <laughs> jā, un jo, jo es atradu cilvēkus, kas saka, runā par to, ja paka, bet tu esi lasījis, vai esi lasījusi. Nē, bet nu, tu, tu esi esmu lasījis, nu, eh, lai rakstos vai tur, vai, nē, nē, nē, ej pie avotiem, mm. ej pie avotiem pieaugotiem basnīcas mācībās, vai, vai arī pieaugotiem sabatīcībā. Nu, tādēļ vēl viens, teiksim, aicinājums at, nu, lasīt. Ja tu esi lasījis vai lasījusi, atkal, bet ne tikai lasīt, lai, lai zinātu, bet lai, nu, pārdomāt par to un kādā veidā to iztenot, kādā veidā to dzīvot. Un kādā veidā arī to uh, izplatīts ar savu, eh, ar saviem vārdiem, ar saviem darbiem, ar savu solidaritāti un palīdzību un tā tālāk, jā. Jā, tā kā lasam, lasam. tas ir paslēpts tajā vēstījumā, ka pavests uh, svin uh, šo Moris Letīcija ģimeņu gadu, un mhm, uzsāko mhm. šo gadu viņš teica, lūdzu, lasiet šo dokumentu, ko es jums uzrakstīju un uh, tur ir daudzas, daudzas svarīgas lietas, ko es jums vēlos pateikt, un arī tiem, kam nav ģimenes, ir vērts mhm. izlasīt mm -hmm. šo dokumentu, jo viņš runā par to, kā mēs varam atbalstīt ģimenes, kā ģimenes var uh, atbalstīt vienu otru, un kas ir tas aicinājums, ko baznīca um, un Dievs tad arī uh, sagaida no ģimenēm, un, lai, lai draudzes varētu pilnvērtīgi uh, funkcionēt, tad tām ir jārūpējas par ģimenēm. Nabagi un ģimenes ir tas, ko pāvests mhm. Francisks izvirza vienmēr priekšplānā, lai tad baznīca izpildītu to savu aicinājumu, kam tā ir radīta. Tā kā, jā, tiekamies jau katehēzē kal rīt. Paldies, Hosē, paldies klausītājiem īpaši, liels paldies tiem, kuri iesaistāties ēterā, un tad jau